चाके वद रोंद साया मासूम दला चा के मद रोंद साया कुझु सोच कॾ वारा मुल्क पर ਕੇ ਲਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਜਾ ਕਬਰ ਬਣਾਵਾਂ लाश तफ़ना हाणे कुझु न कर मासूम دلاشا लाचा